บุ๊กทูหกสิบอัตมชอัตมชที่ธนาคารบังคดาบังคดาผมต้องการเปิดบัญชีบิร์เฮซับอัชต t ı มักอิสติออรม์ Bir hesap açtırmak istiyorum. นี่คือหนังสือเดินทางของผม İşte pasaportum. İşte pasaportum. และนี่ที่อยู่ของผม Ve işte adresim. Ve adresim. ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม Hesabıma para yatırmak istiyorum. hesabıma para yatırmak istiyorum ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม Hesabımdan para çekmek istiyorum. hesabımdan para çekmek istiyorum ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี Hesap ekstrelerini almak istiyorum. hesap ekstreleri almak istiyorum ผมต้องการแลกเช็คเดินทาง Seyahat çeki bozdurmak istiyorum. seyahat çeki bozdurmak istiyorum ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ Masrafları ne kadar? masrafları ne kadar ผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ Nereyi imzalamam gerekiyor? nereyi imzalamam gerekiyor ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน Almanya'dan bir havale bekliyorum. Almanya'dan bir havale bekliyorum นี่คือเลขที่บัญชีของผม Hesap numaram burada. hesap numaram burada เงินเข้าหรือยังครับ Para geldi mi? para geldi mi ผมต้องการแลกเงิน Bu parayı bozdurmak istiyorum. bu parayı bozdurmak istiyorum ผมต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ Amerikan dolarına ihtiyacım var. Amerikan dolarına ihtiyacım var กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ Lütfen bana küçük banknotlar veriniz. lütfen bana küçük banknotlar halinde veriniz ที่นี่มีตู้ ATM ไหมครับ Burada bir para makinesi var mı?